Не з усіма положеннями дисертації можна погодитись, але в цілому вона написана з великим знанням справи. Читаючи працю вченої, Ващенко згадував свої суперечки з нею і червонів як школяр. За його твердженням стояли тільки здогади та інтуїція, за висновками Калиновської, результати багаторічних досліджень, копітких, марудних всебічно перевірених. йшлося поки що тільки про оживлення тварин, але відчувалося, що заповітна мрія, оживлення організму людини вже не за горами. Безсумнівним плюсом дисертації було те, що авторка не йшла манівцями, не займалася прожектерством. Вона міцно спиралася на попередні здобутки науки, намагаючись розвивати і вдосконалювати їх. У цьому відношенні праця Калиновської видалася йому ґрунтовнішою і аргументованішою, ніж навіть реферат лейпцівського фізіолога, який він так уважно простудіював. Андрій Степанович мав достатню теоретичну, а тим більше практичну ерудицію, щоб не помилитися в оцінці. Та й сама дисертантка не випадково ж звернулася до нього, цілком довіряючи йому. Випадково чи навмисне. Вероніка Юзефівна вклала між сторінки дисертації витяг із наказу про відчислення її на пенсію, кілька байдужих сухих рядків, під якими підпис Директор інституту Діброва. Ващенко наче почув слова макухи Старий Діброва сила. І згадав Петрові плани, зв'язані з майбутнім конкурсом в інституті Діброви. Ось і результати конкурсу. Спав довго. Власне, це був не сон, а важка дрімота. І снився один схожий на марення, безмежно довгий сон, втеча від чогось страшного, ще мало усвідомленого, пронизливе виття бомб, вибухи, від яких стогне земля. Невеселе дитинство наздоганяло його на перевалі життєвого шляху останніми зусиллями свідомості гнав від себе цю непривітну минувшину, цей пролог його свідомого буття, затьмарений видовиськом вогню та смерті. Але видовище поверталося знову, тільки дієві особи мінялися то Андрійко на руках у матері, то він прощається з батьком та братом Кирилом, то його гладить по голові Вероніка Юзефівна. Вже й тоді така ж стара і вицвіла, як зараз, тільки зачіска в неї чудернацька, вогняна аж палає. Петро Макуха почувався прекрасно, сам не знав чому. Йому блаятись або хоч бурчати, що замість омріяного інституту мусить іти в остогидлу лікарню на свій ургентний день. А він от іде і весело мугиче. І не лише мугиче а такий наспівує. То Реодоре в бій виступай, то Реодор, то Реодор. Невже справді передчуття бою, ризику, проби сили вміння, чим завжди знаменується для нього цей день, здатне так розбурхати, підіймати, бадьорити? Правду кажучи, воно таке цікавіше, ніж паперова нудьга необстріляного науковця-початківця. Так. Але радість, емоційне піднесення категорія стихійна, не скоригована розумом, тому їй не слід надавати ваги. Вирішує не настрій, а зарплата. Вірніше, зарплата визначає настрій. Могутній афоризм. Треба буде подзвонити Наді на роботу. Вона розуміє дотепні жарти, і вони вдвох посміються, принаймні по телефону. Надюша його давня вірна, може, й довічна любов, його і не його, бо доля в них різна. Петро лише на підступах до справжнього життя, а Надія Богданова ось ось почне відцвітати. Тому й бунтується жіночка, робить дурницю за дурницею, мучить і себе, і інших. Він, макуха, не дуже сохне від цих мук. Але Богданову чи діброві, певне, не солодко. Диваки. Не можу збагнути, що в житті треба грати вабанк, доки є можливість. А вибув з гри. Май мужність зробити висновки. Бідна Надюша. Добре, що хоч діброву вона пошила в дурні. Так йому й треба. Теж мені, доктор Фауст атомної ери. Недарма після втечі своєї п'ятихвилинної дружини професор охолов до всіх фізіологічних проблем, крім омолодження. Що ж на це варто звернути увагу? Ідея. Досі в твоїх руках лише один засіб фіміам, або, кажучи вульгарно, підлабузництво. Але цей одвічний прийом на озброєнні і у багатьох конкурентів. Тож краще мати ще якусь свою оригінальну зброю, омолодження. А чому ні? Хто сказав, що це фікція, така ж, як у техніці перпетуум мобіле? Заперечити, спростувати, розбити, довести, що омолодження річ цілком реальна, що воно здатне творити чудеса.